نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na alhamis yau 20 ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan shida miladiya ta da sha bakwai a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir surati maryam salam kuma kafin mu shiga karatu kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyinku akwai wanda ya rubuto yake tambayar cewa a lokacin jarabawa akan ce a rubuta wasu surori daga cikin alkur'ani mai girma to shi ne ke cewa to idan mutum ya tsallake wasu haruffa ko ya canza haruffan yana da laifi a jarrabawa daban da a rubuta a saki ka iya jarrabawa daban ta yi za a gane ka iya ko baka iya ba sai ta haka saboda ka za a iya cewa ka rubuta idan ka rubuta ba daidai ba dama malamin za a ba wa iya duba kuma ba wani abu ne da za a saki ba a tafi ana karanta bare ka ce an saki alkur'ani ba daidai ba kamar a ce ka zo ka karanta ne ɗaya ne kamar a ce zo ka karanta ka karanta ba daidai ba a gane in ka karanta daidai a gane saboda wannan babu komai don an yi haka a jarrabawa ba laifi aka yi ba sai wannan da yake tambaya game da hadisin abdullahi dan abbas wanda imam bukhari ya rawaito cewa yake cewa muna gane an gama sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kabarbarin sahabbai da muke ji to shine yake tambaya cewa su waɗannan kabarbari su ake farawa ko tasbihi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga gare shi idan ya gama sallah farkon abinda aka sa yake faɗa kafin ya ya bar gurin da yake zaune ko ya juya ya kalli ya kalli mamu shine astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram wannan sune farkon abinda yake fada kafin ya juya ya daina kallon alqibla to bayan wannan ba a kayyade cewa ga wani abu shine na farko ba banda wannan kuma sauran abubuwa kuma sai su biyo baya sawa'un ka fara da tasbihi ne ko ka yi kabarbari ko wani abu irin wannan ba wani abu da nassi ya zo ta kayyadajje cewa bayansa kuma sai ya ce kaza sauran abu kuma ya danganta da shi mai tasbihi ko mai masallacin sai kuma wannan da take tambaya cewa ita 'yar jarida ce mai hukuncin aikin jarida don kullum mijinta zai za ta fita sai ya ce haramun ne wannan fitattata mutum da yana ganin haramun ne don mai zai bata ta ci gaba da fita a kamar yadda kullum muke faɗa ita mace asali asali shine ta zauna a gida ta kula da gida da tarbiyyar yara da abin da ya lizumci gida abin da ba zai yi miji ya zauna ya a gida ba wannan shi asali a tsarin shiri da musulunci yawa mace shi ya sa Allah subhanahu ta'ala ya ce wa karna fi buyutikunna ku zauna a gidajenku wannan doka ce da ta shafi duka mata musulmi wa karna fi buyutikunna mace ta kan fita idan akwai bukatar fitar ba wai an ce mace har abada ba za ta fita daga gida ba ta kan fita domin wasu bukatu waɗanda in ba ta fita ɗin ba ko babu wanda zai mata ko kuma a'a samun bai mata zai wahala za ta je asibiti dole za ta fita ba zai yi ba a ce dumba ci sanda ba ta lafiya sai dai a kama likita gida dole ita ce za ta fita daga ana dole ta fita za ta je gidansu ziyara ko za ta je gidansu a dubo mara lafiya wadda duk musulci bai hana mata ta yi wannan ba duk da cewa an ce sai ta nemi izinin mijinta saboda ko da masallaci za ta nan dai gurin bautar Allah ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za su fita su nemi izinin mazansu ne malamai suka ce kaga idan har ya kasance bace masallaci wanda gurin bautar Allah ne an sharɗanta a nemi izinin miji kaga min babu aula gurin da ba masallaci ba a nemi izinin miji da aka mace takan iya fita wata matar mijin nata bai da lafiya ita za ta fita da nemo abin da za su ci don babu mai kula da su ita ma ya halatta ta fita domin nemo musu abin da za su ci da ita da 'ya'yansa ta akwai wani abu da za ta je ta kai a saya ta dawo da kudin ko wani abu mai kama da wannan almuhim ce asali shine ta zauna a gida ta yi ayyukan da ita za ta yi a gida shi ko namiji ya fita ya je nemo abin da za a riƙe gida din shi yasa Allah subhanahu ta'ala) ya bashi kawama ya bashi shugabanci da jagoranci da gidansa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم Allah subhanahu wata'ala ya ce maza suke da shugabanci kan mata bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita sashin su da shi akan sashi na ginin jiki na rashin tsoro da sauransu sannan wa bima anfaqu min amwalihim saboda kuma dukiyarsu da suke kashewa wajen ciyar da matansu shi yasa waɗanda ke ƙoƙarin rusa gidaje da rusa tarbiya da rusa zamantakewar aure a cikin al'umma yana daga cikin abin da suke kwankwasawa wannan rukunin da Allah ya faɗa na biyu don sun fahimci cewa a kansa shugabancin namiji yake a kan gidansa wa an faƙo min amwalihim nan saboda abin da namiji zai ciyar da matarsa da nukiyarsa to sai su yi kokarin su ce ita ma mace ta je ta nemi abin da ta ciyar da kanta kaga wannan tirken da shi yake ba wa namiji kawama kan mace an karga shi ko an karya shi daga zarar mace ta ga cewa mijinta baya bata ci da sha baya daukan wani nauyi nata to ba lalle yake ba a gurin a ta ba saboda haka ba shi da umarni ba shi da hani akanta ta to shi yasa zaka ga waɗanda suke ta kokarin sai an fito da mace daga gida ta zama kamar namiji tana zirga zirga kan titi ana faɗi shi da ita ana ta gogormaya da ita wannan kawama din suke so su ga sun karya wannan rukunin da ya rike ita kawama din shine wabi ma anfaqu min amwalihim shi yasa har kullum zaka ga cewa gidan da ake zaune mace tana kula da tarbiyyar yaya da kula da ɗawainiyar gida miji kuma yana rike da haƙƙin gidansa da na iyalansa da matansa to an fi samun tarbiyya mai kyau a gidan sabanin a ce miji ya tafi aiki mace ta tafi aiki an bai yara su kaɗai irin wannan sai ka samu cewa yaran sai wanda Allah wata ala kawai ya fiye tsamo shi ya tsamo shi amma dai yana suna cikin haɗari to sannan aikin jarida duk da ba nau'i ɗaya ba ne akwai aikin jarida wanda yake zaune ne kawai a bada labarai ko a rubuta labarai ko wani abu akwai aikin jarida wanda fita neman labari ne duk inda aka ji wata hayaniya mutum ya yi can da ya ji wani ƙara ya yi can to kaga wannan ba wuri ba ba aiki ne da mace ya kamata ta yi ba a ce tana nan tana bibiyar duk inda ake wani taratsi can za a ganta wannan ba ɗabi'ar ba aiki mace mace shiga cikin hayaniya ta shiga cikin hargowa ta shiga cikin turbitsitsi ko ita tana neman labari wannan ba bai dace da ɗabi'ar ya mace ba wataƙila in zaunawa ne ta karanta labari a guri wanda yake gillataccen da za ta kiyaye mutuncinta da sauƙi shi ma da sauƙi ba wai ina nufin ɗari bisa ɗari ba shi ma da sauƙi ne don a irin nan ma ana samun kwamaciyala iri-iri ana samun kwamaciyala iri-iri waɗanda suke ma'aikatan jarida sun san duk abin da yake faruwa bare a ce yawo take yau ta tafi nan garin wancan garin wai tana neman labari ai kaga zai wahala miji yi wanda yake san matashi yake kishin matashi saki matar tana wannan gararan ba wai tana neman labari ta gaya mutane so idan har ka fahimci cewa akwai matsala a ciki to ka zauna ku tattauna da matarka ka nema mata wani aikin in dole sai ta yi aikin mutumin da ya sallar asuba ya zauna wato yana a akan hadisin da yake cewa mutumin da ya sallar ba ya zauna har rana ta fito ya tashi ya nafila raka'a biyu to shine yake tambaya wai yayin wannan nafilar wace niyya zai niyyar walaha zai yi ko kuma wace niyya zai yi niyyar nafila zai yi ta nafila lokacin da zaka yi ta kuma shine zai sa shi zai ba ta sunanta idan da daddare kai ta kiyamul layl kai idan bayan kiran fitowar alfijir kai ta raka ta alfijir ce kai raka biyu kiran fitowar alfijir sunan ta raka ta alfijir to ita ba wannan wasu su ce mata salatu shuruk in kashi ran ta ba sallar walaha da lokacin walahar ta fara ita ma sunanta walaha to wannan suna wani abu ne daban amma dai niyyar nafila ce za ka yi kai niyyar nafila raka a biyu shi kenan ba ta da wani wani niyya ta musamman kuma da za ka nema ah, wannan kuma yana magana akan fatawar da na yi dangane da abincin kirismeti cewa idan naman yanka dabbar aka yi ka a ce to cewa idan soyowa suka yi a kasuwa fa to ban sani ba ya aka yi kasan soyowa suka yi wannan na soyowa ne wannan ba na soyowa ba ne irin wani ai dole ka guji abin in ba haka ba ce soyawa aka yi kaci in ba soyawa aka yi kakaci ba shi kenan an za huta da cikin rudani saboda ka ka guji duka naman ka huta me yasa abu a wana idan ya rawaito hadisi malamai suke dawa wannan a bakinka na ji ban san wannan ba cewa abu a wana in ya rawaito hadisi da ya rawaito hadisi sai malamai su da shi wannan kai ka faɗa ban san ko inda ka karanta wannan ba abu a wana kamar sauran malamai ne kuma littafin sama shuri shi ne mustakhraj da ya yi alasayi muslim mustakhraj alasayi muslim yawanci da hadisan muslim ɗin ne kawai ya biyo ta wani isnadi ne daban da ya haɗe da malamin muslim ko malamin malamin muslim amma dai hadisan su ne akan iya samun wata ziyada ta kalma ko ta wani jumla wadda babu ita a sayo muslim to wannan jumla ita ake neman hukunci akan ta kawai ita ma idan malamin da ya ruwaito ta hanyarsa ya zama amintacce ne ke da ita ba wannan ƙarin da ya kawo za a karba saboda haka al'asulu shine ma hadisan da suke cikin mustakhrajat aka samu su yawanci su masu inganci ne saboda asalin hadisan imam muslim ne ya kuma fitar da su sai dai ta hanyar wani malamin ba ta hanyar muslim ba maimakon ya bi ta kan muslim ya ruwaito hadisin sai ya samu isnadin da zai hada shi da malamin muslim kai tsaye ko malamin malamin muslim kai tsaye amma hadisin da shi zai kawo su haka magana cewa da hadisan da ya ruwaito ana nawa wadda ban taba jin ta masu yi a wajenka bismillah wala أعوذ بالله من الشيطان واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يكن ربك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا عبت لا يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إن أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم كما كأنبتي labarin Ibrahim a wannan littafi alkur'ani innahu kana siddiqan nabiyya lalle shi ya tabbata mai tarin gaskiya ne annabi isqala li abihi lokacin da ya ce wa mahaifinsa ya abati ya mahaifina lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a me yasa kake bautawa abinda baya ji kuma baya gani kuma ba zai wadatar da kai komai ba ya abati ya babana inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika lalle ni wani ilimi wani bangaren ilimi ya zo min wanda bai zo maka ba fattabi'ni don haka ka bi ni ahdika siratan sawiya zan shiryar da kai hanya madaidaiciya ya abati ya babana la ta'budu shaytan kakka bauta wa shaytan inna shaytana kala lirrahmani asiya lalle shaytan ya zan mai sabo ne ga Allah mai rahama ya abati ya babana inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman ni ina jin tsoron kada wata azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka fatakuna lishaytani waliya ka zama ɗan uwa ko aboki ga shaidan wannan ƙisar annabi ibrahim alaihissalam ta biyo bayan abinda allah subhanahu wata'ala ya ambata na labarin annabi isa alaihissalam wanda daga baya kuma ya rufe da gargadi da jan hankali ga waɗanda suka kafirta da allah subhanahu wata'ala ya ce fawailu lillazina kafaru min azim har zuwa inda ya yace inna nahnu na al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un Allah subhanahu wata'ala ya jan kunne ga waɗanda suka kafirta sawa'un cikin nasara ko kuma cikin larabawa waɗancan sun kafirta ta hanyar cewa annabi Isa alayhi salam Allah ne ko dan Allah ne ko ɗayan uku waɗannan kuma suka kafirta ta hanyar hada Allah subhanahu da wasu gumaka suna bautar su da sunan cewa za su kusanta su da Allah subhanahu to waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya gargaɗe su ce a gargaɗe shi a musu gargaɗe da ranar nadama wa anzirhum yawmal hasra a gargaɗe su da ranar nadama to tunda maganar kafirai da mushrikai ta zo to kaga akwai munasabar a kawo kissar annabi Ibrahim anan annabi Ibrahim alayhi salam shine abul anbiya duka shine uban annabawa gaba daya shine farkon wanda ya fara shelanta tauhidi ya sanya shi ya zan abinda zai wanzu ta hanyar gina ka'aba ta zama ramzi ce alama ce ta kadaita Allah subhanahu wataala shi yayi wannan saboda haka ambatan annabi Ibrahim alayhi salam ya zama ɗaya daga cikin manufofin wannan sura a kawo wani abu na tarihin sa kuma kasancewar annabi Ibrahim alayhi salam shi ya zo da tauhidi su kuma larabawa a lokacin abinda suke tankaho da shi shine su jikokin annabi Ibrahim ne alayhi salam kuma suna tunƙaho da cewa suna kan hanifiya wato addinin annabi ibrahim a.s. to amma gashi kuma suna shirka suna haɗa allah da wani tare da cewa annabi ibrahim a.s. shi ne mafi girman annabi gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shelanta tauhidi to in har kuna yin tutiya da shi kuna alfahari da shi to me hana ba za ku bi hanyarsa ba me yasa ku kuke shirka bayan shi bai zan mushriki ba wa ma kana minal mushriki wa lam yakun minal mushriki shi bai taba zama cikin masu shirka ba sannan kuma anan a cikin kawo kissarsa akwai lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hakuri da abin da yake gani daga mutanansa abin da yake gani daga mutanansa na jayayya da suke yi da tirjiya da fada da suke yi da tauhidin da yazo da shi yana da abin koyi da mahaifinsa ibrahim alaihissalam shi ma ya sha fama da mutanensa haka yi ta gwagwarmaya haka yi ta gwagwagwa da mutanensa a ga cewa sun fahimci tauhidi sun yi to yadda ya haƙuri shi ma ya haƙuri kaga akwai lallashin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin kawo wannan kissa ta annabi ibrahim a wannan guri Allah subhanahu wataala ya kawo kissar annabi ibrahim alaihi salam a gurare daban-daban alqur'ani kuma a duk inda aka kawo za ka samu cewa akwai wani abin da ake sanarwa da shi a nan gudun wanda babu a inda ya wuce duk inda za a kawo kisar sai kaga an ambaci wani abu wanda ba ambace shi a wani guri da kisar ta riga ta gabata ba a cikin suratul bakara Allah subhanahu wataala ya kawo ambatan annabi Ibrahim alayhis ya kawo batun gina Ka'aba da alaƙar annabi ibrahim alaihissalam da khatamun nabiyyi na sallallahu alaihi wasallama allah subhanahu wata'ala ya kawo jayayyar wanda allah ya bashi mulki wannan basaraki na marud da yayi da annabi ibrahim alaihissalam lam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbi an atahu allah almulk allah ya bamu wannan allah ya bamu labarin annabi ibrahim alaihissalam lokacin da ya nemi a nuna masa arini kaifa tuhi mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi hakanan a cikin suratul an'am Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin annabi Ibrahim lokacin da ya kira mahaifinsa da mutanensa zuwa su bautar Allah da kuma munazara wato tattaunawa da yayi da waɗanda suke bautawa suke bautawa suke bautawa taurari qala ibrahim li abihi wa li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati hadwa karshen ayoyin da suka zo a cikin suratul an'am to haka na a cikin suratul tauba nan ma Allah subhanahu wataala ya kawo ambatan annabi Ibrahim inda Allah subhanahu wataala ya matun wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma uidatin wa adaha iyyah inda Allah subhanahu wataala ya sifanta annabi Ibrahim da awahun halim cewa inda Ibrahim la awahun halim mutum ne mai yawan ambatan Allah ko mai yawan hakuri da juriya sannan gashi a cikin suratu Ibrahim gaba ɗaya suran ma ta ɗauki sunan annabi Ibrahim ne alaihi salam lokacin da ya ta addu'a ga iyalansa ga zurriyarsa rabbana inni askantu min zurriyati zai ghairi zar'in har zuwa ƙarshen ayoyin da suka zo a wannan sura to haka nan za ka ga duk inda aka kawo sai kaga cewa akwai wani abu da aka ambata wanda ba a ambace shi a wani guri ba a cikin suratul Allah subhanahu wata'ala ya babu kisar annabi Ibrahim alayhi da mutanensa da yadda ya karya musu gumaka ce wala qad atayna da rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun qalu wajadna aba'ana laha abidin har zuwa ƙarshen kissar harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin haka na cikin suratul shu'ara watlu alaihim naba ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون هزوا كرشان إتما كسر دا الله سبحانه وتعالى يكاو إرن أدعو إن annabi ibrahim a.s. ya yi da kuma wanda ya wa mahaifinsa to haka duk inda aka kawo kisar annabi ibrahim za ka ga cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo wani batu wanda bai kawo shi a wani gurin ba saboda haka ba maimai a cikin abin da allah subhanahu wata'ala yake bayarwa a alkur'ani da kisoshin annabawa za ka ga an yi ta maimaita kisoshin amma za ka samu ko'ina sai an ambaci wani batu wanda ba ambace shi a wani gurin ba kisar da ba a maimaita ta ba za ka ga cewa an ba da ita kammalalliya kamar kissar annabi yusuf alaihissalam kaga da yake gaba ɗaya surar kissar ce to sai zama na bai tabbaitu ba sai anan to amma kissar annabi musa alaihissalam za ga surorin da suka zo da kissar annabi musa da yawa amma kowane guri za ka samu cewa allah subhanahu wata'ala ya ambaci wani abu ne da bai ambata a wani gurin ba to allah subhanahu wata'ala yake cewa wazkur fil kitabi ibrahim ka ambaci labarin ibrahim fil kitabi a wannan littafi wato ka gaya wa mutanenka waɗanda suke bautar gumaka ka ba su labarin annabi ibrahim khalilur rahman wanda su zurriya ne tashi su larabawa na asalinsu annabi ismail alaihissalam al-musta'ariba larabawan da annabi sallallahu ya fito cikin su quraishawa da sauransu zurriya ce ta annabi ibrahim tunda suna nasaba suna tukewa zuwa ga ismail alaihissalam to ka ba su labarin wannan tunda suna da awar cewa su akan addininsa suke to ka karanta musu labarin annabi ibrahim fil kitabi a cikin wannan littafi wannan littafi shine alqur'ani littafin da babu kamarsa littafin da babu mai falalarsa littafin da babu mai daukaka irin nashi shine littafin da yake bayyana komai filla filla dalla dalla shine az-zikrul hakim shine alqur'anul azim qur'ani abin karanta mai girma kuma abin wa'azi mai girma wanda yake cike da hikima dukkan wasu labarai da aka faɗa a cikin alkur'ani to babu labaran da suke kai su gaskiya babu labarin da ya kai labarin da aka ambata a cikin alkur'ani zama gaskiya dukkan wani umarni da hani da ya zo a cikin alkur'ani to babu umarni da hanin da ya kan shi wa tambat kalimatu rabbika sidqan wa adlan Allah ce kalmomin ubangijinka sun cika sidqan ta fuskar gaskiya don haka in dai labari ne to babu labarin da ya kai gaskiya kamar labarin da Allah ya bada shi wa man asdaqu min Allah qila ko wa man asdaqu min Allah haditha idan hukunci ne to babu wanda ya kai hukuncin Allah zama adalci shi yasa ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan ay sidqan fil akhbar wa adlan ay fil ahkam da a cikin labarurruka ne to babu labarin da ya kai wanda alqur'ani ya bayar idan kuma a cikin hukunce-hukunce ne to babu hukunce-hukuncen da suka kai na alkur'ani zama adalci idan aka ambaci abinda yake ya shafi sakamako ko kyakkyawan alkawari da Allah zai wa muminai ko kuma narko na azaba da Allah subhanahu wata'ala zai wa zai yi wa ainihin waɗanda suka saba masa to wannan ma zai kasance labari ne mafi zama gaskiya mafi zama wato adalci za ka samu ƙarƙashinsa akwai hikima akwai adalci akwai falala abin da ya shafi sakamako za ka ga falala ce ubangiji yake wa bayinsa abin da ya shafi sakamako na azaba za ka ga cewa wannan adalci ne ubangiji yake musu don haka abin da yake cikin alkur'ani na tarihin annabawa wani abu ne da yake tattare da hikimomi a ciki da darussa da mutum zai ɗauka allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya ɗaukaka darajar annabawa ya ɗaukaka al'amarinsu ba don komai ba saboda sun tsaya wato kem wajen bautar Allah subhanahu wata'ala wajen nuna kauna da soyayya ga Allah subhanahu wata'ala sun tsaya da kafafuwansu wajen kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sun bayar da haƙƙin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya cancanta hakanan sun bayar da haƙoƙin bayi da suke da Allah ya dora a wuyansu waka waɗannan mutane suka samu ɗaukaka suka samu matsayi don haka ka ambaci tarihin wannan babban gwarzo wannan babban annabi cikin annabawan Allah subhanahu wataala a cikin wannan littafi don haka Allah subhanahu wataala a nan yana umartar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ya karanta musu tarihin wannan bawan Allah wannan annabi ɗaya daga cikin manya-manyan annabawa domin a cikin karanta musu shi a alkur'ani za a fahimci irin matsayi da girma da yake da shi a gurin Allah subhanahu wataala da falalar da ya masa sannan a fahimci abin da tarihinsa yake ɗauke da shi na darussa domin a koyi da shi Allah ya ce inna hukana siddiƙan nabiya lalle shi mutum ne mai tarin gaskiya siddiƙan mai tarin gaskiya nabiyan kuma annabi Allah subhanahu wata'ala ya haɗa masa matsayin siddiƙiya da kuma matsayi na annabci muƙamun siddiƙiya da mukamar annabci an san cewa mukamin annabci yana gaba da mukamin siddiqiya duk wanda aka ce siddiqi ne to bai kai annabi ba amma shi Allah ya haɗa masa wannan saboda tarin gaskiya da yake da ita mutum ne wanda ya tsare gaskiya mutum ne mai gaskiya a maganganunsa mutum ne mai gaskiya a ayyukansa mutum ne mai gaskiya a dukkan halayensa sannan kuma mutum ne mai gaskata duk inda gaskiya take ya gaskata littattafan Allah ya gaskata manzannin Allah wannan yake nuna cewa Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi mai yawa wanda shi wannan ilimin shi ne ya kai zuciyarsa zuwa ga samun yaƙini ya samu yaqini ya samu cewa ya samu tabbatar da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar wannan ilimin shi ya kai su zuwa ga samun aiki wanda yake nagari ya zan mutum ne wanda Allah subhanahu wataala ya yi wa annabinsa wahayi shi kansa Allah subhanahu wataala yayi wa annabi kansa wahayi cewa thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi cewa muka yi maka wahayi ka bi hanyar annabi ibrahim alaihi salam ka bi addinin sa haka annabi ibrahim alaihi salam shine afdalul anbiya kulluhum afdalul muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wani annabi da ya kai annabi ibrahim alaihi salam daraja tsatsonsa annabawa duka suka fito manya-manyan ƙabilun nan na duniya ta hanyarsa suka fito yahudawa da nasara da kuma ainihin larabawa Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabci a cikin zurriyar annabi Ibrahim alaihissalam walaqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi zurriyatihim himar nubuwata wal kitab Allah ce haƙiƙa mun aiko Nuhu da Ibrahim muka sanya annabci da ainihin littattafai ko saukar da littattafai a cikin zurriyarsu sauraka annabi nuhu alaihissalam ya zama shine abul bashar al-thani shine uban mutane gaba ɗaya na biyu bayan annabi annabi adam alaihissalam bayan annabi adam Allah ya halaka mutanen da ke doron ƙasa da ruwan tufana ya ce waje Allah zurriyatahu baƙi ya yazan zurriyar annabi nuhu alaihissalam suka yi saura daga nan kuma mutane suka ƙara tsuruwa suka ƙara yawa zai zama na shi annabi nuhu shi ne abul bashar sani shi ne mutum abinan uban mutane na biyu shi kuma annabi ibrahim a.s. ya zama shi ne abul anbiya annabawa da yawa cikin zurriyarsa sani daga cikin tsatsansa suka fito to kaga wannan ba ƙaramin daraja ce ba saba Allah subhanahu ala ya masa ya kirawo halin ya kirawo mutanen zamaninsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya kirawo mutanen inda aka haife shi a babil a babila aka haife shi babila cikin kasar iraki can kudancin iraki nahiyar kufa nan ne babila ana aka haife shi mutanensa na bautar gunki gunki mutanensa suke bautawa kamar yadda alkur'ani ya gaya mana ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون lokacin da annabi ibrahim a.s. ya gaya wa mahaifinsa ya gaya wa mutanensa cewa ma hadhihi tamathil waɗannan irin amfanin waɗannan gumakan da kuke dukufa wajen bautarsu menene suke muku qalu wajadna aba'ana laha abidin mu ma mun samu iyayenmu suna bautar waɗannan ne mu ma muka tsaya muna ta bauta kamar yadda muka samu iyayenmu su qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin ce to ku da iyayenku duk kuna cikin bata hankali ya tashi annabi ibrahim ya ce da su da iyayensu duk batattu ne suna cikin bata batan ma mabayyani wato batan ma na sarari a fili halu aji'tana bil haqqi am anta min al-la'ibin ce wai kam yanzu kai da gaskiya ka zo mana wannan maganar gaskiya ce kake gaya mana koko dai wasa kake yi domin a ce ya fito yana matashinsa yana saurayinsa ya dubi abin da mutanensa suke ciki har mahaifinsa ya ce suna cikin bata mabayyani ce aje ta labil haqqi am anta min al'ibin qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum min ash-shahidin wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an faj'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un yace a a ai ba wasa nake ba rabbukum rabbus samawati wal ard ubangijinku abin bautar ku shine abin wanda yake ubangijin samai da kasa alladhi hunna wanda ya halicci sama da ƙasa da abin da ke cikin su wa ana ala zalikum min ash kuma ni ina cikin masu shaida wannan ma'ana ni nayi imani da wannan ne wa kuma na rantsi da Allah la na asdamakum sai na yi wa gumakan kiti fifi ba da an tuwallo mudubiri na bayan kun juya baya to ashe ya yi shuka idan makwarwa wani ya ji shi wannan ba ya faɗa gaba da gaba ba ne inda lokacin ya faɗa ai ba su riƙe shi za su saboda ka ya faɗa ne a ransa a ƙasa-ƙasa amma wani ashe ya ji shi yasa da suka tafi in ba don haka ba sai su sa tsaro mai ƙarfi a gurin ko kuma su su kama shi su yi maganin shi a lokacin to ne da suna juya suka tafi suka bar gumakan nasu waja'alahum juzazan yayi guntu guntu da su illa kabiran lahum ya bar babban gunkin ya rataya masa abin abin din digar da abin nan din gatare da ke hannunsa la'allahum ilaihi raji'un sun dawo su tambaye shi tunda shi gashi nan ya tsira da ransa sai su tambaye shi yan uwansa me waye ya musu haka to a shahid anan kaga bautar gunki suke yi shi ne abinda muke so a fahimta mutanensa bautar gunki suke yi a cikin suratu shu'ara watul alaihim naba ibrahim qala li abihi wa ta madha ta'budun na na'budu asnaman fa na nadhallu laha kifi kaga na na'budu asnaman gumaka muke bautawa haka na suratul an'am iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman Aliha inni araka araka wa qaumaka fi dhalalin mubin kaga ne yace wa annabi yace wa mahaifinsa azara atattakhidhu asnaman alaha yashe yanzu goma ka zaka dauka alloli kana bautar su ni ina ganin ka kai da mutanen ka kuna cikin bata babai to sai muka ga kuma daga kawo wannan sai Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin kuma annabi Ibrahim alayhis salam ya daga kai ya ga tauraro ya daga kai ya ga wata ya daga kai ya ga rana karshe bara'a da su cewa ba su ne ubangiji ba wanda yake nuna cewa waɗannan mutanen da yake magana da su suna bautar taurari da wata da rana wato suna bautar waɗannan manya-manyan halittu da suke cikin sararin samaniya wa kazalika nuri ibrahim malakutus samawati wal ardi wal min almokinin. falamma janna alaihi lailu layl ra'a kawkaban kala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al afilin falamma ra'a al qamara bazigan qala rabbi فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين kaga Allah subhanahu wataala ya bamu labarin kuma gashi anan yana nuna wa mutanansa cewa waɗannan halittu da kuke da kuke bauta na sama ba su ne abin bauta ba ni ba ni ba su ba zan bauta musu ba don bauta musu shirka ne to me ya faru can an ce mana gumaka suke bautawa da muta da mahaifinsa da mutanensa har ma ake kawo wata kissa marar wacce take ta karya. ba ta gaskiya ba cewa annabi ibrahim yana yaro ubansa yana dora masa tallar gunki yana yawo yana cewa a sai abinda ba zai amfani ba amfani ba ba zai cutar ba ƙarya ne wannan annabi ibrahim bayan da ya tallar gunki ne to abin da ya faru shine annabi ibrahim a.s. inda ya taso shine babil babil akwai kabilar kaldaniyun waɗannan su ne masu bautar gumaka su suke bautar gumaka da mahaifinsa da mutanensa da ya samu suna bautar gumaka Allah ya gaya mana cewa ya kace-kace da gumakansu ya nuna musu gumakan nan nasu ba su da amfani don in suna da amfani su kare kansu afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffil lakum ma ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin Allah ya gaya mana abinda ya ya faru yadda ya kace-kace da abin da suka ce to a tara wuta a kona shi to Allah subhanahu wata'ala ya ya ya ya ya kubutar da shi daga baya ce inni muhajirun ila rabbi sayahdi zan yi hijira zan rabu da ku zan bar ku in tafi da kuma yadda zamu gani anan wa atazilukum wa ta'buduna min dunillah to abin da ya faru da ya bar babil shine ya koma akwai garin da ake kira harran to a harran nan ne ake aka sai samu masu bautar rana da wata da abin nan su ne su kuma yawan na mukabalar da su amma mukabalarsa da sarki sarkin da aka yi mukabala da shi wanda littafan tarihi suke cewa sunan shi na marud a babila ne inda mahaifinsa yake inda mutanensa suke bayan ya yi bar mutanensa ya biyo harran daga harran ya taho masar daga masar ya shigo sham a nan falastin daga nan ya ɗauko matarsa hajar ya kawo ta makka saboda ka a cikin hijirarsa ne inda ya zo ya samu ko masu bautar taurari sauraka ko kowaɗanda mutane daban suke ba ɗaya ne ba abin nan ba guri guda ba ne sauraka su mutanensa game yadda za ka yana faɗa cewa tsalali ah, a abihi wa qaumihi ma ba tamathil sauraka mutanen da aka aka haife shi a babila ya same su suna bautar gumaka ne marasa amfani to wannan bawan Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya sifanta shi da siddiqan cewa mutum ne mai yawan gaskiya mai yawan gaskiya suna daga cikin gaskiyarsa da gaskatawarsa da umarnin Allah subhanahu wata'ala har ya kasance duk umarnin da Allah zai bashi to zai zartar da wannan umarnin komin wahalar da take cikin wannan umarnin kissar wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa a mafarki ba ido buɗe ba a mafarki Allah nuna masa cewa yanka ɗansa ɗansa bikir ɗansa wanda shi ne a lokacin ɗansa ismail alaihissalam da ba a haifi annabi ishaq a lokacin ba an haifi ismail ya fara tasowa ya fara girma wanda ya yi shekara da shekaru ba ɗa ya samu ɗa yana farin ciki sai Allah ce ya yanka ɗan a mafarki shi yasa Allah ce falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayi inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara fanzur maza tara قال افعل قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجرني ان شاء الله من Allah ce lokacin da ya kai karfinsa ya kawo shi ne falamma balaga mahu sa'i lokacin da karfinsa ya kawo zai iya fita da shi ya taya shi aiki sai Allah ya nuna masa a mafarki cewa ya yanka ɗan nan ya yanka yaran nan ya masa yankan rago ba ya dauke shi ya kai shi wata kasa ba ko a ya yanka shi yankan rago da yana tashi bai karyata abinda mafarkinsa ya gaya masa ba saboda mafarkin annaba duk gaskiya ne mafarkinmu ne ake samun kwashe-kwashe a ciki a namu ne ake samun a ahlamin amma annabawa duk abinda Allah ya nuna musu a mafarki gaskiya ne saboda shaidan bai da sai tsara a kansu ka san kwashe-kwashe mafarki daga shaidan ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce alhulmi da shaitan mafarki irin wannan kwashe-kwashe daga shaidan ne shaidan bai da bai da nasara akan bayan Allah masu cikakken ikhlasi illa ibadaka minhumul mukhlasin ce banda bayanka wanda suke da ikhlasi wannan baya da sultan akan su baya da iko akan su don haka ba wanda ya kai annaba ikhlasi don haka shaidan bai da iko ko suna bacci ya kawo musu wargi ba zai iya ba da haka yana ganin wannan ya tabbatar da gaskiya ne saboda ka yi kirawo ɗansa ce inni ara fil manami ya bunai ya kai ɗan ɗana ɗan ƙaramin ɗana inni ara fil manami anni azbahuk na gani fil manami a bacci na yi mafarki a bacci cewa in yanka ka fanzur ma za tara duba ka ga menene ra'ayinka me ka gani me kake gani qala ya abati fa'al ma tu'mar ce ya babana yi abin da aka umarce ka satajuruni insha Allah min as-sabirin in Allah ya yarda zaka same ni cikin masu hakuri falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika nunzil ne. yayin da ya kwantar da shi akan goshin sa irin kwantar wanda ake wa rago za a yanka shi sai Allah ya kirawo shi وناديناه sai muka kirawo shi an ya ibrahim ya kai ibrahim qad Daktar ru'ya ka gaskata mafarkin da ka gani ka gaskata abin da ka gani cewa ka yanka naka ka gaskata inna kadhalika kamar haka muke saka mutane masu kyautata aikin su inda haza lahu al-bala'u azim lalle lahu balau mubin lalle wannan shine jarraba mabayyaniya wa fadainahu bi dhibhin azim ce muka fanshe shi da abin yanka wani babban rago wata rakna alai fil akhirin muka bar kyakkyawan ambato kyakkyawan yabo a muka bar masa kyakkyawan yabo a cikin na'in baya da za su zo duk za su kira shi za su ambace shi salamun ala ibrahim to kaga qad saddaqta ru'ya ce ka gaskata wanda ya irin wannan mafarki ya kuma gaskata shi kuma ya nufi zartar da shi ba zai cancanci siddiqan ba ya cancanta sai sa Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da cewa innahu abinda ya kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi lokacin da ya ce mahaifinsa yana mai nuna masa mai aibanta masa bautar gunki nuna masa munin da ke cikin bautar gunki babansa shine azar kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana cikin suratul an'am iz qala ibrahim li abihi azara kuma kamar yadda ya zo a cikin sayo bukhari hadisin abu huraira wanda za mu karanta shi nan gaba a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kirawo shi abuhu kuma ya kira sunansa azara da haka kissar duk inda Allah ya faɗe ta ko ya faɗi batun bahaifinsa abuhu yake cewa babansa babansa qala ibrahim li abihi azara qala li abihi wa qaumihi nan ma gaba ɗaya kissar ya abati ya abati ya abati da haka babansa ne ba kamar yadda suke cewa ba ai ba babansa bane amminsa ne babbansa ne amma ba babansa bane babansa ne Allah ya ce babansa ne haka kanka canzawa maganar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo bai cewa sahabbansa ba da al'ummarsa cewa kar ku ji Allah ya ce babansa ku dauka babansa ne mahaifi a'a babbansa ne Allah shi ma annabi sai ya ce babansa to kuma kai ka ce ba za a ce babansa ba eh, saboda ka babansa ne mahaifinsa haka Allah ya gaya mana ibnu jarir al tabari rahimahullahu ta'ala bayan ya ka sabani da malamai suka yi cewa shi azara din shine sunansa ko ku azara sifarsa ce uban lakabinsa ne azara ko ku sunansa ne azara domin akwai wanda suka ce lakabinsa azara sunan shi tarih amma lakabinsa azara to shine shi ibnu jarir al tabari shehin malaman tafsiri gaba daya yake cewa fa aulal aqwaulain bis sawabi minhuma indi qawlu man qalahu wasmu abihi magana da tafi inganci cikin maganganu biyu shine maganar wanda ce sunan mahaifinsa ne li'anna Allah ta'ala dhikruhu akhbara annahu abuhu saboda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cewa babansa ne yace kuma wa huwa al mahfuz min qawli ahli ilmi kuma wannan shine ita ce maganar da aka kiyaye daga malamai ita ce magana da aka kiyaye daga malamai dunal qaulil akhar banda ɗayan maganar allazi za'ama qailuhu annahu na'atun wanda yace azara din ba suna bane sifa ce ya tabbatar da wannan da yawa daga cikin malamai abinda suke tabbatarwa kenan lace iskalali li abihi ya abati lokacin da yace mahaifinsa ya babana lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a me yasa kake bautawa abinda baya ji baya gani kuma ba zai wadatar da kai komai a gurin Allah ba ba zai wadatar da kai komai ba anan kaga sai ya kirawo shi da sifar ubuwa ya abati ya abati don ya nuna cewa abin nan da zai gaya masa tsantsan nasiha ce nasiha ce ta kauna da ɗa yake wa ubansa ba wai magana ce ta reni ba ya abati mahaifina ne kai saboda haka wannan girmamawa da ke tsakanin ɗa da uba tana nan don haka duk da kai kana bautar gumaka har ma ka tsama ɗaya daga cikin manya-manyan masu harka gunki a cikin gari ba zai hana in kira ka babana ba domin kai har zuwa yanzu babana ne kuma girmama wadda ɗa zai wa ubansa dole in yi maka ita don haka yi kirawo shi da ya abati wannan ta'un ɗin da aka faɗa a ƙarshe ce ta'un ce da take zuwa take wakiltar zamirin mai magana kamar ka ce ya abi to amma sai a shafe yar sai a sa ta don a nuna tausayawa a nuna cewa a maganar akwai tausayawa ce ya abati ya babana wanda nake tausayinsa ya ce lima ta abudu ma ya sama wala yi bisiru an kashe a sai ya siffanta abinda yake bautawa da siffofi uku wanda dukkansu siffofi ne da babu kamala a cikinsu sifar farko la ya baya ji tunda baya ji ya zaka bauta abinda ba baya ji kai mai ji ne kuma ka kawai abinda ba baya ji ai kaga kai kafi shi kenan kafi shi kamala shi yana da tawaya shine baya ji kai kana ji sai kuma kai mai ji ka bauta wanda baya ji sannan wala ba baya gani kai kana gani wanda yake gani yafi wanda baya gani kamala ta yaya zai za ka kai wanda kake da kamalar ji da gani kuma ka bauta ma wanda yake da tawayar rashin ji da rashin gani idan mutum zai bauta wani abu to ya bauta abin da ya fi shi ba wanda ya fi ba shi abin da ya fi ba idan har kai ka fi shi don me shi bai bawa kansa kamalar ba kai ya baka in har shi yake raba ji da gani ya kamata shi ya bawa kansa sai ya hana kansa ji da gani kai kuma ya baka to alama ba shine ubangijinka ba shi yasa annabi Musa da yazo ya samu mutanansa sun sun mai da dan maraki abin bauta afala yarawna annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila su ga cewa la yukallimuhum baya musu magana ba wala hadihim sabila bai iya nuna musu hanya ce ga hanyar da za ku bi su bi ashe kaga magana sifa ce ta kamala shi yasa Allah subhanahu wataala ya magana da annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima ya Musa inni safaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami Allah yana magana shi yasa waɗanda suke korewa Allah magana suna jingina Allah ne zuwa ga nakasa suna jingina Allah zuwa ga nasa ce baya magana shi hadisun nafs ne kawai sai dai aje a jiki abinda ka ji a jiki ma'anar da ka fahimta shine maganar annabi Musa wai ba magana akai da shi ba bai ji sauti ba sautin maganar Allah ba sauti ba harafi wannan kuskure ne alkur'ani yana nuna akasin haka zaka sifar ji da gani da magana sifa ce ta kamala zaka shi bai da wannan sifar kamala sannan sifa ta uku wala yughni anka shay'a kuma ba zai wadatar da kai komai ba baya wadatar da kai komai baya iya raba ka da cuta ba iya jawo maka amfani abinda zai cuce ka bai iya magance maka shi abinda zai amfani ka bai iya jawo maka shi don haka al'asnam da kuke bautawa na kisa ce fi ha a karan kansu suna da tawaya a aikinsu suna da tawaya a karan kansu suna da tawaya tunda la yasma wa la yubsiru sannan a aikinsa ayyukansa yana da tawaya tun da la yughni an ka shai'a saboda ka fi af'aliha fi sifatiha fi zatiha akwai da kasa a tare da su sannan fi af'aliha a ayyukan da su suke akwai da kasa a ciki to don haka don mene ne za ka rika bauta musu don haka wannan hujja ce ta hankali yake yi masa bayan ya kirawo shi da sunansa da sifarsa ta girmamawa sai ya kama masa za ta kama hankalinsa da ya kamata ya tunani a kanta abu ne mai muni kwarai da gaske a hankalce abu ne mai muni a shari'ance mutum ya bauta ma abin da yake naƙisi ba cikakke ba to bayan ya nuna masa cewa gumaka ba su da sifar da za su zama alloli kai ba su da ma sifar da za su zama mutane sifar insaniya ba su da ita tunda a mutum Allah subhanahu wataala ya sanya mutum mai ji na khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira kai mutum Allah ya sanya kana ji kana gani shi ko wannan bai ji bai gani kaga kai kafi shi ma saboda ka ba su samu sifa ta mutuntaka ba ma na su samu sifa ta allantaka to ya ake kai ba su samu sifa ta dabbantaka ba ma to dabba tana gani tana ji su ba su samu wannan ma sifa ba to ya aka suka zama abin bauta ka ba su sifa ta ubangiji kana neman wani abu a wajensu sani ci gaba da cewa ya abati قد جاءني إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا بابانا inni kajja a min al lalle ni wani abu na ilimi ya zo min malami a cika wanda shi kai bai zo maka ba to ko da kana ganin ni danka ne daga tsatsanka na fito ko da kana ganin ni ƙarami ne ban kai ka ba a shekaru don ni kai ka haife ni to ka sani cewa na ga wani abu na samu wani abu na ilimi wanda kai baka gan shi ba kai baka same shi ba kai bai zo maka ba ka duba yadda ya tausasa magana ga mahaifinsa bayan abati ya abati ce kan a min al'ilmi ilmi ya atika bai ce da shi ya babana ni mai ilimi ne kai kuma jahili ce ni da ilimi na kai jahili ba za ka zo ka bi ni ba bai faɗa masa haka ba bai ce ana alimun wa an ta jahilun cewa kad a min al'ilmi ilmi ya atika. in na ce ina da wani abu na ilimi wanda kai bai zo maka ba kaga ba ina nun kai ma jahili ba ne kai ma kana naka ilimin amma ni yanzu ina da wani wanda kai baka same shi ba takila kai kana da naka da ni ba da shi kamar yadda annabi khadir ya gaya wa annabi musa alaihissalam ce akwai ilimin da nake da shi kai baka da shi kai kana da naka ni ba da kaga anan ba nuna fifikon annabi ah, ba nuna fifikon khadir annabi khadir akan annabi musa alaihissalam shi ne yake cewa ina da wani abu na ilimi sannan ka duba sai ce minal ilmi ina da wani abu na ilimi bai ce ni mai cikakken ilimi ba ne annabin Allah ne in ya ce ni mai cikakken ilimi ne duba da babansa mai bautar gunki mai sassaka gunki ya kaga babu shakka ba karya ba to amma duk da ya sa ya lausasa harshe ya yi ladabin magana da wanda yake babba ko da ko babban nan ya karkace hanya sai ya ce minal ilmi ai ba da ilmi bai ce ina da cikakken ilimi ba asali wannan kalma ce da ba za ka ji ta ba a gurin wanda yake mai ladabi cikin maganarsa ba za ka ji ta ba ce ni da na cika na tumbatsa a ilimi a ce ba za a saurare ni ba wannan duk wanda kaga ya faɗa ka to ka yadda shi bai je ko ina ba domin yana ƙara shiga ilimi yana ƙara gane cewa shi ba kowa bane a ilimi kamar da shafi yake cewa kullama zittu ilman zadani ilmi ilman bi jahli duk sanda nake ƙara ilimi ilimi yana ƙara gaya mun cewa ashe jahili ne ni ilimi kana ƙara shigar sai yana ƙara baka tsoro kamar ruwa ne kana fara shiga ya zo maka abin nan idan sawu ya zo maka gwiwa ya zo maka kana ƙara gaba yana ƙara yana kara shanye kana ƙara gane cewa ashe gaba da zurfi to haka haka ɗabi'ar ilimi take amma wanda kaga yana fafa yana cika baki to ƙarya yake bai san ilimi ba lokaci yi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh